baramukije mwebwe mwese mwandanya kumeza hadisanganiro kaze murano makuru yo kuri no wa kane naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umuguyi CVR menyesha ko binogo rusange bitandatu hari byo bimaze kuboneka mu gisagara cya Bujumbura umukuru umuguyi CVR mu kiganiro haya menyesha makuru kuri no wa kane yashikirije kandi ko wahoze ari umukuru w'igihugu Michel Micombero ari we gushika ubu yobazwa ubwicanyi bwo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 9 na mirongo 72 ishirahamwe Extraco Burundi ryatsindiye isoko ryo gushikana amazi mu makartie mu buraro ku gisagara cya Bujumbura risaba ko ryo kongerezwa ikiringo gushika mu mpera z'ukwezi kw'icenda urongoye ishyirahamwe regidezo yavuze ko kubongera ikiringo bidashoboka bategerezwa ahubwo kuba bahejeje itariki ya mirongo ibiri na gatatu z'uku kwezi nk'uko biri mu masezerano muraza kubyumva muri ano makuru urwaruka rw'abatwa ku mutumba wa mwurire zone na komine bugendana mu ntara ya gitega baridoga ko badashyirwa mu makoperative ngo aronke ku mafaranga agenewe iterambere ry'abanyagihugu basaba gufatwa nk'abandi barundi izo ni mu kanya kuri mikoro kumwe na ona na muco mu bw'ibyuma hari iriya kadogo sangwa muri sanze kuri Radio kubaramutsa ishyirahamwe ku Burundi gatsindiye isoko ryo gushikana amazi mu makarti yo muraro ku gisagara bujumbura riyakuye muri komine rugazi intara ya bubanza risaba kongerezwa ikiringo gushika mu mpera z'ukwezi kw'icenda byasabwe kuri uyu wa gatatu mu rugendo umuyobozi mukuru wa regidezo yagize ngo arabe aho iryo rigejeje ibikorwa major manigomba jean albert yavuze ko ibyo kubongera ikiringo bidashoboka bategerezwa ahubwo ahubwo kuba bahejeje itariki ya mirongo ine na gatatu z'uku kwezi nk'uko biri mu masezerano Arthur Kavabushi yakurikiranye urwo rugendo ayo mazi azohabwa amakaritiyo mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura azovanwa ku masoko ari mu mwonga uhanamiwe n'imitumba ya nyarurenga hari amasoko abiri nyenkarange hari amasoko cumi na rimwe na nyabatemba hari isoko rimwe ayo yose akazoca yegeranirizwa mu itangi ryo muri zone muzinda ry'amametero kiba amajana atanu aho hose akaba ari muri komine rugazi intara ya bubanza ari mu rugendo rwo kugenzura aho ishyirahamwe extraco burundi ryatsindiye isoko ryo gushikana ayo mazi mu makartie y'uburaruko bw'isagara ca Bujumbura umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regidezo yamesheje ko ibikorwa bizorangira igenekerezo rya 2023 kwezi k'umunani uyu mwaka nkuko biri mu masezerano kandi babirenze hazokurikizwa amategeko mu masezerano amazi ataza kuzoshika itariki 2023 zo kumunani abanyagi bataza kwa bayarose rero jewe sinashimye cyane kuko ndiko ndarabona umenga zo habacere mugabo ngira iminsi racyasigaye arashobora gukoresha umurindi nawe nyirakanyarwa akaraba kwiyo tariki yoshika mwaka amazi yayashikanye muri jewe ndabona umengo ntibyari bikwiye ko tumwongera kubera abanyagihugu barakeneye amazi kwera ku bwacu uko asaba ibintu tujye tweza kubimuhereza kontra byanditswe biratomoye cyatugurikiza amategeko iyo atubahirije narahamande bamuca umuyobozi w'ubuhinga mu ishyirahamwe extra ko Burundi Jean Hakarutimana wasaba ko hokongereza ikiringo bagaheza mu mpera z'ukwezi kw’icyenda kubera hari ibikoresho bitarashika ikibazo c'amatuyo gusa kubera tuye mu Buganda mu Buganda naho gihe usanga bari muri kibazo gihanze isi yose ca covid basanga bategura gupakira nk'amakamyo biratevye umwanya munini mugabo sinovuga yuko bizoba vyarangiye canke vyari tararangiye babe tararangira amategeko warafise ukuntu atunganije turashobora gusaba kugira ngo ibikorwa bibandanye ico bita prolongation mu Faransa ubu onye amatwiyo tugize amahirwe agashika twavuze yuko dushobora guheza ibikorwa mu mpero z'ukwezi kw'icenda bamwe mu banyagihugu bo muri ayo makaritsiye basaba ko icyo gikorwa cyohera kare bakaronka amazi kuko bohava bandura indwara zifatiye ku isuku rike hakaba harubatswe muri karitsiye gahahe zone rubirizi intara ya bujumbura itanga y'amazi y'amametero kiba amajana atanu izoha amazi amakaritiye yo mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi tugushimire Arthur Kavabushi gwaruka rwabatwa ku mutumba wa Mwurire zone na commune Bugendana intara ya Gitega baridoga ko badashigwa mu makoperative ngo baronke ku mafaranga agenewe iterambere ry'abanyagihugu basaba gufatwa nk'abandi barundi ku ruhande rwa commune Bugendana muhanuza Mustane ajirwe iterambere n'itunganywa ry'amakoperative arabihakana asigura ko bitoroshe gushira hamwe abatwa mu mibereho yabo inkuru tubaza Eline Bell nibigira umuhanuzi wa musitantera ajejwe iterambere hamwe n'itunganywa ry'amakoperative avuga ahubwo ko ikibazo kiri ku batwa ubwabo si n'abatwa gusa iki gikorwa cyo kwinjiza abantu mu makoperative cyaje ubwa mbere ho abantu bataragitahura neza si aba batwa gusa ndetse n'abandi byarabagoye iruhande y'uko bajya nabo bigoye no kubegeranya ndetse ntabwo bakumiriwe namba kuko ibibashikira n'ibyo mbona bishikira n'abandi ikibazo cy’imitahi usanga hari abo cagoye ntibayironke bose keretse gusa nyine ko musanzwe muzi mu mibereho yabo badashaka gukorana n'abandi bantu naho ndetse uwo bakoranye abo nyine ukwa buti bakorana abo nyine ubwabo usanga ikibazo kiguma kihari n'abantu bataguma hamwe kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'icenda leta yaronke yaronkeje amakoperative ku mitumba yose igize Uburundi ingurane y'amafaranga imiliyoni icumi z'amarundi ku mutumba kugira afashe mu migambi y'iterambere ry'abanyagihugu ku mutumba tugushimire nawe eri ni bel nibigira amashuri make adafise n'ibyankenerwa ku bana bagenda n'ubumuga hamwe no kudafashwa na leta mu kuvugwa ngo ni bimwe mu ntambamyi abana bagenda n'ubumuga bafise muri rusangi mu Burundi bashikirijwe kuri wa kane na Nyigina Adelaide serukira unani rw'abagenda n'ubumuga mu Burundi mu nama bagiranye n'abaserukira abandi mu begwa n'indero idakumira mu Burundi akaba anahamagarira ababyeyi bakinyegeza abana babo ngo nuko bagenda n'ubumuga kujijuka kuko iyo bize bashobora gutera intambwe nk'abandi tumukurikira usanga amashuri adatunganije neza ku nk'umwana agendana ubumuga bw'ingingo z'umubiri bidahita ngo bimworohere hariho abigisha usanga badafise ubumenyi ingene bakira abantu abana bagendana ubumuga ingene babakurikirana na cyane cyane nk'abafise ubumuga bwo mu mutwe bwo kutabona cyo kimwe n'ubumuga bwo kutumva abo rero kubera abigisha baba badafise ubumenyi buhagije kugira ngo bashobore kwakira abo bana abo bana bagiye kwiga mu mashuri asanzwe harimwo abandi bana bica bigorana ingene bari bakurikirane nabo ngo bige cyo kimwe n'abandi ku rugero rumwe hari ikindi kijanye n'inyigisho ingene zitunganijwe hari ibyo usanga nk'abana bagendana ubumuga tuvuge nko kutabona ari ibisata bimwe bimwe by'inyigisho usanga bibagora kwiga kubera aho iwacu batabihanyanyuye neza kugira ngo bashobore kwiga neza bisanzuye cyo kimwe n'abandi ari ibijyanye n'ibimenyetso by'intoke abantu batumva bakoresha usanga abigisha batabizi aho rero kugira ngo babasigurire bica bigorana hari indi nyandiko bita buraye mu gifaransa ku zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu hano makuru harabandanya wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Mishira Micombero ngo niwe gushika ubu yobazwa iby'ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo indwi na kabiri aho yashikiriza bagejeje igikorwa cyo gutohoza ibinogo rusange biri mu gisagara ca Bujumbura umukuru w'umugwi CVR yavuze ko zimwe mu nzego z'igihugu nk'iz'umutekano iperereza hamwe n'urwaruka rwa GRR rwari rwayegamiye umugambwe w'ipona nabo nyene bari mu bari mu mugwi w'abavugwa n'amaze gutanga ibishinga ntahe ko uruhara muri ubwo bwicanyi mu biganiro hari abamenyeshamakuru Pierre Claver Ndayicariye yavuze ko ibinogo rusange bitandatu aribyo bimaze kuboneka mu gisagara ca Bujumbura ino nkuru turaza kuyigaruka ko abashinga amateka n'abakenguza amateka mu Burundi baserukira igihugu cyose nayo ngo aserukira igihugu cyose nayo guserukira uwamutoye bikaba ari imfagusa biri mu bwirizwa shingiro ingingo yayo y'ijana na mirongo itanu na kane muri iryo bwirizwa shingiro ry'u Burundi barerekana ko ukwagiriza umukuru w'igihugu iyo yahemutse biri mu byo inama nshinga amateka na kenguza amateka zijejwe ibindi biri muri ibyo muri iryo bwirizwa shingiro irengero ku n'izo nzego tubisomego na Vestine butoye nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ryo kuwandwa ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi na cumi n'umunani ingingo yayo y'ijana mirongo itanu na kane ivuga ko abashinga amateka n'abakenguza amateka mu burundi baserukira igihugu cyose nayo guserukira uwamutoye bikaba gusa, bagasubira kwihweza kandi amafaranga leta izokoresha n'aho izo yakura nk'uko bitegekanijwe mu ngingo y'ijana mirongo umunani na kabiri barasuzuma n'indinganizo y'ibikorwa bya leta ingena ishyirwa mu ngiro uko amezi atandatu aheze hamwe n'ibindi nk'uko biri mu ngingo y'ijana mirongo itandatu n'umunani y'iryo wa shingiro nyene na’ ingingo y'ijana mirongo irindwi na rimwe n'ijana mirongo irindwi na gatatu zivuga ko abitoza mu bashingamateka batangwa n'imigambwe canke bakitoza ku giti cabo nayo amatora y'abashingamateka agashingira ku rutonde bwugaye rw'amazina rwashyikirijwe bagatogwa hisunzwe amajwi baronse mu ngingo y'ijana mirongo itandatu na rimwe ivuga rya rikiringo cy'umushingamateka cyangwa umukenguzamateka kirangira tugushimire Vestine eh, butoyi kubakira buraro bwiza abanyagihugu ngo bigeze ku rugero rwo gutegura amatongo yo kubakamwo mu gihugu cyose byashyikirijwe kuri wa kane n'umushikiranganji hajejwe inyubako hashikirizwa ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganji umwaka uheze wa bibiri na mirongo ibiri ushira wa bibiri na mirongo ibiri n'umwe demokarasi yasanganiye umwami avuga ko ibikorwa byo kubaka no gusanura amabarabara byakozwe ku rugero rushimishije aho nk'igice cya kabiri cy'ibarabara ry'igihugu nimero zitanu rigeze ku bice mirongo icyenda n'icyenda ku ijana amakuru yo mu makungu dutandukire makuru avugwa mu makungu muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo haraciye iyinga hari kutumvikana hagati y'amadini ku kijanye n'uwashizwe mu mabanga ngo arongore umugwi ujejwe amatora y'aba madini harukiye muri Katolika canke mu baporoti ngo abona ko biteye kubiri n'amategeko kandi bari kwarahonyanga kwigenga kwayo uko tubisoma ku rubuga ngurukana bumenyi rwa RFI amasengero atandatu kuri 8 azwi na leta y'ico gihugu w'igihugu baratanze izina ryo wifuza ko yotwara uwo mugwi we Deni Kadima abatavuga rumwe na leta hamwe n’undi mugwi w'abanyagihugu bakaba bavuga ko bitagenze uko kwitabira amatora bigenga badaranira inyungu za politiki bari mu mugwi ya ruca bo abanyagihugu gukora imyiyerekano mu gatondo kuno wa kane umugero wa korona mu bwoko bwa delta ngo uguma idaka mu gihugu cya senegal kandi ngo niwo utuma abantu banduzanya cyane n’abagwaye bakagira ingorane cyane nko mu bibanza kibanza kinini basanzwe bashinguramwo abitabye imana idaka ngo basigaye bahamba abantu bagera inshuro zitatu ku munsi ugereranije nuko byahura ngo nicyo kimwe no mu itongo ry'abapfuye b'abakatolika kandi ngo ibyo biharuro bishobora kuba ari bike ku munsi umwe muri uku kwezi kw'indwi guheze haharugwa abantu bashika igihumbi n’amajanandwi ndwi bandura mu gihe mu gihugu cose haharugwa abantu ibihumbi 600 bamaze kwandura corona kuva ico kiza gitangura inano turangirije ano makuru ndabashimire mugi mwese mwariko murayakurikirana shimire na Eri Kadoga yatumye amajwi bashikira kuri mikro mwari kumwe na Honora Muco